Սոցիալական վիճակն Արցախում շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ կապված հումանիտար աղետի հետ, որ առաջացել է Արցախի շրջափակման հետևանքով։ Գիշերը ժամը 3-ից մարդիկ հացի հերթերում են։ Ցերեկը արդեն անքուն ու հոգնած այլ սնունդ հայթայթելու փնտրտուքի մեջ։ Առանց տրանսպորտի, կիսասոված ու անորոշ ապագայով պետական պաշտոնյաների ու այլ պատասխանատուների անգործության եւ կամ ոչ կենսունակության վրա նյարդայնացած ու չարացած մարդկանց նյարդերը մեկ-մեկ տեղի են տալիս, ինչը հերթերում տարածքում վիճաբանություններ էր առաջացնում։ Մեր ուշադրությունը գրավեց մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մսի խանութներից մեկի դիմացի հերթը, որը կազմակերպված առաջ էր գնում։ Մոտեցանք Արա Գրիգորյանը սեփականատիրոջ անունը միսեին ստացել։ Անուն 400 դրամա վաճառում, միջև է ծխեցնում 500 պետական զարգարած ծախում 400 դրամ։ Միսը տրամադրում էին 2-3 կիլոգրամից, հաշվի առնելով հերթում կանգնածների քանակը։ Խանութ մարդկանց ներս էին թողնում 2-3 հոգով, նախորոք արված ցուցակներ չկային, եւ հերթ կանգնածներն էին հանգիստ եւ աշխատանքներ արագ առաջ գնում։ Ստացել ենք տավարի միս, տեսակավորում ենք ըստ պահանջարկի վաճառում, մանրամասնում է տնտեսվարողը։ Քաղաքի ամենակազմակերպված վաճառակետն է, տեղից ձայնում է հաճախորդներից մեկը։ Ուզում եմ, որ բոլորն այսպես կազմակերպեն։ Հաճախորդներից մեկը նորա հայրում Հովհաննիսումյանը ըմբռնումով է մոտենում, չի մեղադրում ոչ նրանց, որ հերթերում իրենց որոշ չափով ոչ adekvat են պահում, ոչ նրանց, ովքեր սпасարկում են այդ հերթերը։ Մարտիկ հոգնած են եւ ուժասպառ։ Ինչ խոսք հաճելի է, երբ կա նաեւ այսպիսի սпасարկում, ասում է հարցը հերթի մասին, երբ աշխատականում էի, ու վազելով, այսպես ասած, հասա, որպես վերցնեմ ինձ հասանելիք բաժինը։ Շատ ծայրահեղ ու կապվածահար վիճակը հիմա Արցախում, գրքերի մարդիկ վիճաբանություններ են առաջանում, դե դա բնական process է, որովհետև այդ հապլահասների պետք է նողը կարողանա բավարարի Այո, կա խնդիր, ասում է, բայց պետք է միասնական ուժերով այն հաղթահարենք, հակառակ դեպքում արդեն արկա խնդիրներին կավելանան նորերը, իսկ դա միայն ավելի կխորացնի ճգնաժամը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։